50 languages. ยี่สิบเก้า उनतीस ที่ร้านอาหารหนึ่ง रेस्टोरेंट एक में โต๊ะนี้ว่างไหมคะ क्या ये मेज खाली है ดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะ मुझे मेनू चाहिए คุณมีอะไรแนะนำไหมคะ आप मुझे क्या मशवरा देंगे ดิฉันขอเบียร์ค่ะ मुझे एक बियर चाहिए ดิฉันขอน้ำแร่ค่ะ मुझे पानी चाहिए मुझे मिनरल वाटर चाहिए ดิฉันขอน้ำส้มค่ะ मुझे ऑरेंज जूस चाहिए ดิฉันขอกาแฟค่ะ मुझे कॉफी चाहिए ดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะ मुझे कॉफी दूध के साथ चाहिए กรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะ शक्कर के साथ प्लीज ดิฉันขอชาค่ะ मुझे एक चाय चाहिए ดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะ मुझे एक चाय लेमन के साथ चाहिए मुझे एक चाय लीमू के साथ चाहिए ดิฉันขอชาใส่นมค่ะ मुझे एक चाय दूध के साथ चाहिए คุณมีบุหรี่ไหมคะ क्या आपके पास सिगरेट हैं คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ क्या आपके पास एस्ट्रे है คุณมีไฟไหมคะ क्या आपके पास लाइटर है ดิฉันขาดซ่อมค่ะ मेरे पास कांटा नहीं है ดิฉันขาดมีดค่ะ मेरे पास चाकू नहीं है ดิฉันขาดช้อนค่ะ मेरे पास चमचा नहीं है